Laat hulle koning Aas vir ons vir Haman sien van Amedata een belangrijke man gemaakt. Haman was van die nageslag van Agag. Die koning het vir Haman een belangrijke ambtenaar gemaakt. Sy stoel het hoer gestaan als die andere ambtenare se stoele. Die koning het gesê al die ambtenaren in die paleis moet voor Haman buig en hulle moet op die grond gaan leef voor hom. Maar moordig het dit niet gedoen nie. Die andere ambtenaren in die paleis het vir moordig gevraagd hoekom doen jy nie wat die koning gesê het nie? Hulle het elke dag met Moordig daarover gepraat. Moordig het vir hulle gesê dat hij niet wil buig nie, omdat hij hier dier is. Toen Moordig niet wou luister nie, het hulle dit vir Haman vertel, hulle wou sien of Moordig zal aanhou om niet te buig nie. Haman het baie kwaad geword toe hy hoor dat Moordig nie voor hom wil buig nie en dat hij niet op die grond wil gaan leen nie. Maar Haman het gedink dit is niet genoeg om net vir Moordig te straf nie. Haman het gehoor aan wat er volk moordig behoort, hy het gehoor dat moordig jedeer is. Toe het Haman plannen gemaakt om al die jedeers dood te maken in al die landen waar oor aas vir ons regeer het. Haman het gesê sy mense om die, per, gooi, dit beteken hulle het lookies getrek. Hy het dit gedoen in die eerste maand, die maand Nisan, in die twaalfde jaar nadat aas vir ons koning geword het. Hij wil weet op wat er dag en in wat er maand hy die jedeers moet laat doodmaak. Die lookies het gewys die twaalfde maand, die maand Adar. Toe het Haman vir koning Aas vir ons gesê, daar is een volk wat ooral tussen ander volke woon in al die provincies waar jy regeer. Daar die volk het ander wette as die ander volke en hulle is niet gehoorzaam aan die wette van die koning nie. Die koning mag hulle nie los nie, hulle mag nie aanhou doen wat hulle doen nie. Koning, Als je denkt dat is recht, dan moet jij een wet maken om die ideeërs allemaal dood te maken. Dan zal ik 10.000 talenten zilver geven wat jouw ambtenaren bij jouw ander geld kan bergen. Die koning het sy ziel afgehaald en hij het dit voor Haman sien van Hamedata gegee. Haman was van die nageslag van Agag en hij was die vijand van die Jedeers. Die koning het voor Haman gezegd: Je mag die zilver hou, en je mag met door die volk doen wat je wil. Haman het die koningse sekretarisse laat roep op die dertiende dag van die eerste maand. Hy het gesê hulle moet briewe skryf vir die hoofambtenare van die koning en vir die gouverneurs van elke provincie en vir die ambtenare van elke volk. Hulle het die briewe geskryf en hulle het die skrif van elke provincie en die tol van elke volk gebruik. Hulle het geskryf wat Haman gesê het. Hulle het geskryf dat die brieven van koning Aas vir ons kom en hulle het die seel van die koning op die brieven gesit. Vinnige boodskappers het die brieven geneem na elke provincie van die koning. In die brieven was geschreven dat die mensen al die Jedeers moet doodmaak, al die jong mensen en die oude mensen, al die kinders en die vrouwen. Die koning het ook gezegd dat die mensen al die Jedeers ze goed moet vat. Dit moes gebeur op één dag, op die dertiende dag van die twaalfde maand, dit is die maand Adar. Die koning het dit besluit en dit moes wet word in elke provincie. Al die mensen moest daarvan weet, zodat so hulle gereed kon wees op daar die dag. Die koning het gesê die boodskappers moet gauw maak, en hulle het dit gedoen. Toe die mense in die stad se saan oor wat die koning besluit het, was hulle baie geskok en onsteld. Maar die koning en Haman het gaan sit en hulle het wijn gedrink.